พระธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่ 17 โดยหลวงพ่ออินถวาย สันตุสโก วัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี แสดงธรรมเมื่อวันที่ 6มกราคม 2557 มีชื่อเรื่องว่าสักการะอธิธาตหลวงปู่จามวันนี้ อันเนื่องจาก พวกเราได้พระราชทานเพลิงสรีระขององค์หลวงปู่ของพวกเรา แต่วันนี้ตามปกติก็จะมีสามหาบตอนเช้า แต่ดูแล้วไฟยังร้อนระอุอย่างมาก แล้วก็พวกเราก็เลยจะทำแบบรัดขั้นตอนบ้าง จะมีการทำบุญฉลองอธิธาตุขององค์หลวงปู่ของเรา ที่มีวาการไหว้พระ แล้วก็สมาทานศีลอย่างที่เห็น จากนั้นพระสงฆ์จะได้สวดคาถา แล้วก็จะได้สวดพาหุง ตามขั้นตอนต่อไปขอให้พวกเราเดี๋ยวมอบให้ท่านอาจารย์พระครู พระครูพิสารปัญญาคุณนะเจ้าคณะอำเภอ น้ำโสมเป็นพิธีกรรมพิธีกร เป็นผู้พานำและก็แนะนำวิธีการ เพราะท่านเคยผ่านการผ่านงานมามากแล้วนะ อันนี้ก็ให้ท่านอาจารย์พระครูเป็นคนพานำนะอันตรยังบุตสาระตัวาโตบุปภานมาตตา ตาสมันตาอนุปริยโยมนิโพเทนตาจตุติสาน เอวังยาลาจะมาจุจานาทิวตันติปานิโนขหาติเยบรามเนเวเสสุเดจันดารปุกุเส นาเกณเกปริวาเชติสัพเมวะพิมัดเตนาตถาหาทินังบรเมนนารทานังนปติยานาจะปิมันตโยเทนาสกาเจตุงตเดนวาตาสมัยปันดิโตปุโสสัมปัสสะออตมัตโน บุเทธรรมเมจะสังเกจันทิโรสธรรมนิเวศเยโยธรรมจาริกายนานวาจายาวุทเจตสานเอเทวนังปะสังสันติเปจะสังเกปโมดติ ยัสสะทาตถากเตงอาจาราสุปฏิทิตาสีลัญจายสกรยานังอริยกันตังปะจังติตังสังเขปัสสโดยสติอุจุปุตันจดัสนังอันดาริโตติตังอหุนอโมกันตัสจิวิตัง ตาสมาสทันจะสิรัญจานปัสดังธรรมดัสนังอนุยุนเจตเมทเวสรัมบุทานัสสนันติเวปสุวันติธรรมาอาตาปิโนจายโตพระมนัสสา อาตัสกังขาวปยันติสมานยาโตกยังละติสหิตุธรรมังยาดาหเวปัตุภวันติธรรมงอาตาปิโนชายโตพระมนัสสะเวตุวิตรงระเวตุมังยันตุยันตยานังอเวดี ยาดาหเวตุปวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพระมนัสาเวทุปยังติตติมารเสนังสุโลวะโอภาสยมันตริคันติเมยานาปฏิกังเคอนาคตัง จาดติตังปะหินันตังอปตัญจะอนาคตังปัจจุปันนังจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาสังหิลังอาสังกุปังตังวิทาบรบุหเยอาเจวะเกียจมาตพังโกชัญญามรณังสุเว นาหิโนสังกรันเตนามหเจเนนมัจจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตมตันดิตังตังเวปเดกรโตเติสันโตจิกเตมุนีติจังคฆลาสังาราปัจจยาวิญญาณัง เวียนญาณปัจจยานามรูปัง นามรูปัจจยาจารายตนังสารายตนะปัจจยาปัจจุปัจจปัจจยา เวดนาเวดนาปัจจยา ตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาดานังอุปาดานปัจจยาปวะภาวะปัจจยา ชาติ ชาติเิดุกนังโชกบริเดวดุขโดมนาสุปายาชาจุปวันดีเอวเมตัสเทวราชดุขขันดัสสมุดโยโหติอวิชายตเววาเสสวิราคดิโรธาสังการดิโรตุ สังขารนิโรธานัวนานิโรธเวดนานิโรธาตัณหานิโรธดัตนานิโรธยารายตนานิโรธาปัจจานิโรตปัจจานิโรธานานานิโรธ เวทนานิโรธาตัณหานิโรโทตัณหานิโรธาอุปาดานะนิโรธทอุปาดานะนิโรธาปัสสาวโยโทภาวะนิโรธาปัญญิโรโทอาติเรนะนิโร สันทุกขปริเดวดุขโดมนัสุปายาสานิรุจันติเอวเมตสเกวรสดุขคันตสนิโรโหโห สัมปันโนสุขันโตโลกเวทุมนุยตโรปุริสัตมัสรติจัทธเดวมนุยสหนังบุตุภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตา การิโกเมหิปัสสิโกโอปะนัยโกปัจตังเวดิตาโพเวญโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกัสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะดิจัตตาริปุริสายุคานิอัตปุริสปุกัลังเอสภะคะวะโต Chang ันตังกริเมกลังอุดิตะโคระจนมาลังดานาติธรรมวิเดนาจิตวามุเินโดตันเตยสะภวะ เตชยมังคลานิมาลาติเลกามปิโยจิตสะปราติงโคลัมปนาลวะกมากมดาดะขังขันเตสุทันตวิตินาจิตวามุนินโดดันเตยสาวะวตุ จยมังคลานินาลากิลิงกจวัลังอดิมาตพุตะทาวากิจากมัสเนวสุทารุนันตังเมตาปุเสกเวตินาจิตวามุนินโดทันเตย อุเคตะคังกามติหันทสุทารุนันตังดาวันติโยชนะปะทังกุริมารวันตังเยเทปิจังกธรรมโนยิต มุลินโดตันเตยะสะภวัตุเตจยมังคลานิกัตวานักัตธมุตลังนิวะคาปินิยาตินจายตุตวัจนังยนกายมาเชสันเตนะโสมวิตินาเนตว มุนินโดยตันเตยะสะภวตุเตชยมะคลานิสัจจังวิหายมดิสัจจกวัตเกตุงวัตปิโรปิตมนาอธิอันดาภูตังปัญญาปฏิปัจเจ ทิตวามุนินโดยกันเตยะสะมวตุเตชยมัน คลานินันโดปนันตพุชกังวิพุทธมหิเตียงปุเตนะเทระพุชเกนะธรรมปยันตุมตุปเทสวิตินายิตวามุดิน ตันเตยะสะภวตุเตชยมังกลานิทุคาดิตินเกนสุตดาหัตมรามังวิสุตธิสุตธิเมติปะกาปิธานังญาณังนาวิตินาจิตวามุนินโดตันเต สะภวตุเตชยะขลานิเอตาปิปุตชยมังกรอัตกาทายโยวะจะนุยดินาดินเนสระเตมะดันเนหิตว นิกวเวทานิจุปัตวานิโมคันสุขันอธิคมายนโรสปัญโยรุณิโกนาทุหิตายาสปะปานินังบุเรตวะปารมี สัพพะปัตตุสัมพุทิมุตตมังเอเดนาสัจวัจเจนาหัวตุเตจยมังกลังจยันตุโพธิยามุลเล สุมังกลังสุปปาตังสุโหติตังสุโมโหโดยจะสุเยธรรมรามจาริสุปทาตินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาตินัง ปัจาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปัจาคินาปัจาคินานิกัตวานรพันตเตปหาตาคิเน ลังลาคันตุสัพพเดวตาสัพพุทธานุเวนัสตาโสทิปวันตุเตปวันตุสัพมังกลาลาคันตุสัพพเดวตาสัพะธรรมา ุสัพเวัตสัพสังขานุภาเวนัสตาสุติภาวันตุเตที่ทำพิธีจบลงไปแล้วนี้เป็นการฉลองอธิธาตุขององค์หลวงปู่ของพวกเรา แต่อธิธาตนั้นยังกรอบยังเก็บไว้อยู่เพราะว่ายังไฟยังแรงมาก แล้วก็เมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะสงฆ์คงจะประชุมกันและกเก็บอธิธาตแล้วก็คงจะแจกให้กับ พี่น้องประชาชนผู้ที่ต้องการเอาไปกราบไหว้เคารพสักการบูชาต่อไป แต่ต้องใจเย็นๆนะลูกหลานนะใจร้อนไม่ได้เรื่องนี้ไฟร้อนอยู่แล้วยังใจร้อนอีกไม่ไหวละลายอ่าแล้วก็เรื่องถวายทานไม่ต้องถวายแล้วนะไม่ต้องอุทิศส่วนกุศลนะท่านหลวงปู่จามไม่ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมแล้วใคร จะได้ไปวะท่านปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบมาขนาดนี้แล้วไม่ต้องกล่าวคำถวายก็ได้เอาเอามาถวายเลยบ่เนี่ยยกออกมาเลยลูกหลานนะ